ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya cumi na kabiri gitugutu zimwe mu ngingo ziyagize abarundi buca bibuka imyaka mirongo itandatu n'umwe irangiye umugano wa rudoviko rwa gasore agandaguwe umugambwe ipirona ugasaba ko ababirigi bo kwemera uruhara bagize muri ubwo bwicanyi muri makuru turaja mu ntara za bujumbura na ruyigi aho tugaruka ku ifumbire itari kwitangwa uko yarishwe nayo muri bucana yandi y'imvugo iremesha umuhinga mu by'uburongozi ashera niyo nizigiye amenyesha ko indongozi mu by'ijambo ry'imana zishobora gucanishamwo abantu kugira ngo zishike ku nyungu zabo muja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François kimana sangwa ikaze sangwa 우리 선생 꼬리 라디오 이상한이로 amakuru yo kuri uno mutagatu yatanguriwe mu gisata cya politiki aho umugambwe w'abadasigana iprona usaba leta y'u Burundi gushengeza biyumviriye bakongera bagategura igandagugwa ry'umugano wa Rudoviko ogwa gasore mu gihe kuri uyu wa 13 gitugutu abarundi bazo kwibuka imyaka 61 iheze uwo yarondeye ntayo kwikukira ku Burundi agandaguwe uyu umugambwe iprona asaba ko n'ababirigi bo kwemera uruhara bagize muri ubwo bwicanyi Eh, Olivier Nkurunziza agashima ariko utwigoro twa leta mu gutora umuti w'ibibazo bihanze igihugu harimo kurwanya ubushomeri mu gwaruka ariko kandi ngo ina inakurikiranire hafi ntihabe akamwana wa mama mu gutanga ingurane mu makoperative tumukurikire abagandaguye umuganwa Rudoviko Rwagasore baraciriwe urubanza rubabereye ariko abiyumviriye bakongera bagategura iryo gandagurwa ntibigeze bakogwa ko nico gituma umuganga w'abadasigara iprona utarambirwa kandi usubiriye kuguma usaba leta y'u Burundi ko yobashengeza bagaheza bagakubitwa intahe mu gahanga na nabujya bazwi ko bari ababirigi batwara igihugu cy'u Burundi umuganga w'abadasigara iprona urasubiriye gusaba leta y'ububirigi n'ababirigi bose kwemera uruhara rw'igihugu cy'ububirigi bwagize mu kugandagura umuganwa Rudoviko rwa gasore nk'uko baheruka kubyemanga ku mushikiranganji wa mbere wa leta ya kongo patrice rumumba uwo mwaka twibutse igandagurwa ry'incungu ryo kwikukira umuganwa rudoviko rwa gasore mu gihe leta y'u Burundi iriko irakora uko ishoboye kugira ubuzima bw'abarundi bwisununure na cane cane mu kabaronsi vya nkenerwa byari byarabuze cane cane igitoro n'isukari umuganwa w'abadasigana iprona urakenguruka kandi ingingo iheruka gushikirizwa ni banki nkuru y'igihugu yo gusubira kugurura amazu y'idandarizo ry'amahera y'agaciro umuganwa w'abadasigana iprona urarajwe ishingwa n'iceregwa gibonekeza mu gushira mu ngiro politike yo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta nk'uko leta yavyiyemeje usabye leta y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira maze abakozi ba leta bahatorere akoyoko umuganga w'abadasigana iprona urashima kandi ingingo zose ziriko zirafatwa na leta y'u Burundi kugira ngo ubushomeri mu gwaruka buranduranwe n'imizi ariko usabye leta yuko yokwama irikanuye kugira ngo habemwo umuco ntihabemwo kamwana mwana wa mama na mpinga yanje mu itorwa ry'amakoperative aronswa ingurane ariko hame hashigwa imbere ugutora imigambi iteguye neza kandi isumba iyindi Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana iprona kuri micro ya Francine ndiho kubgayo Hano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'uburimyi umwimbu w'ibitegwa mbumbarugo bimwe bimwe ngo ntiwagenze neza mu irima ry'impeshi riheze muri komini sare y'intara ya Bujumbura biturutse ku kubura ifumbire bivugwa na bamwe mu barimyi bavuga ko bataronkejwe ifumbire ya fomi kandi bari barayitangiye amafaranga ivyo biranemezwa na mustanteri wa komine Isare hariko hatanguzwa kuri wa kabirindwi yahariwe umunsi mpuzamakungu wo gufungura neza ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Isare umunsi usanzwe uhimbazwa ku igenekezo rya 16 ukwezi kw'icumi k'umwaka utashe Mustanteri Gilbert niyo nkuru n'abarongoye basaba kwifumbire boza bayironswa ku gihe ni nkuru Evariste Nzikobanyanka kubura ifumbire y'ihinguriro fomi ku gihe ni kimwe mu barimyi bo muri kominisare bavuga ko catumye umwimbu wo riheze utaba mwiza zofa barushe piyo wo ku mutumba nyarukere wazone kibuye arimira mu mwonga wa guya avuga ko we na’ bagenzi we bahahombeye kandi ifumbire bari barayirishe barayirindira barayibura twagiye tuhagira gusa ingorane zijyanye n'ibintu by'ibikoresho nk'ifumbire ubu kutaboneka ku gihe byaraduteye ingorane bituma imirima myinshi ihishira ngira ngo ndibazana mwaho mwaciye mwabonye yuko harimo imirima ihishiye byavuye kuri icyo kibazo cy'ifumbire baratubwiye yuko ibi byabaye muri iki gihe duhejeje bitazosubira kuba na musitanteri wa komini sare aremeza ko abarongoye batimbuye kubera bataronkejwe umwavu uhingurwa na fomi gilbert niyo nkuru agasaba ko iruhande yo kuronswa ifumbire y'agatasi boronswa n'iyo bataronkejwe mu irima riheze mu myonga dushaka kuvomera aho nayo ibiterwa byarimwa bikaba byaca bisaba cyane ko dukoresha umwavu batuwutahaza ariyo ire ukaba utabonetse ibyo biba byaratugiriye ingaruka ku mirima yacu ngaho turashima yuko uwo mwambi tutaronka ibyo turawuronka mu kino gihe tugasaba rero yuko n'umwavu abariho bari barihiye w'agatasi nawe niwo uca mu gihe tugirirwa ubuntu ino mvura ikagwa bashobora duteragira ariko hatanguzwa kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa kominisare indwi yahariwe umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe uburimyi yasabye abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura kugwiza umwimbu babicishije mu makoperative Evariste nzikubanya nka tubandanye turi mu gisata cy’uburimyi tuve ngaho mu ntara ya Bujumbura tuje mu ntara ya Ruyigi aho naho nyine havugwa ubukene bw'ifumbire imyidogo ni myinshi mu barimyi bavuga ko eh, bariko bagombora iyo fumbire ku bubiko itangirwa ko ku mugwa mukuru wa komine n'intara ya Ruyigi bamwe bakavuga ko bamaze gutonda kenshi ifumbire gahera badashikiriwe abashikiriwe nabo bakidoga ko batabaha imifuko yose barihiye amafaranga umuyobozi ajeje ibidukikije urimye n'ubworozi muri iyo ntara akamenyesha ko bafashe ingingo yo gutanga umwavu muke muke ku barimyi bose kugira ngo bose bashobore bashobore kuronka uwo baba barateza hamwe imvura yotasura nubwo biruko renovasi muzeye arizeza abarimyi ko bazoronswa bose ifumbire uko bayisabye kuri iri gatasi n'inkuru ya Jean Claude Nshimirimana saa munani tugaca tuza tukabura nka twege twemeye turara ngaha mu Ruyigi kugira turabe uno munsi ko tworoha none n'ubu ntituraroha nta kamwe ndaroha mu mufuko butanu maze intubo zine ejo navuye ngaha saa moya na mirongo ine n'itanu aha nyene nicaye ngaha abagize amahigwe bakaronka nabo bavuga ko bataronswa imifuko yose barihiye bigatuma baguma mu nzira ejo barampaye agafuko kamwe nababwiye nti none kari udufuko tubiri nimumpe nyene utwo tubiri sinzosubire kwigwa ndazembagiye ngo naka kamwe nyine ngo n'abandi niko ngo tubigenze none n'ubu nagarutse n'ubu simenya ngo baraduha ntabyo nzi abo barimyi bose basaba kuronswa umwavu barihiye amafaranga hakiri kare twe dusaba mudutunganirize kuko tuje tuze turaronka uyo mwavu cyangwa itaboneka naho baturekere amahera yacu tureke kuyatanga hamwe imva yogwa tutaronka uyu mwavu nta kindi gikurikira hakurikira inzara mu ngo z'abantu twebwe dutanga amahera kare kugira ngo natwe bayiduhe kare ariko tubanza tukayibura kandi tubatanze amahera umva yuko hariho agahatsi gusa yuko badutunganiriza bakaduha uwo mwavu nk'uko twagusabye tukarima nyene kandi dukeregwa kuri ico gisabo Renovas Muzeye umuyobozi ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara agira ati utawuronse no munsi azowuronka iciza nuko uyu mugambi wo gutanga muke muke kuri bose no kugira bose bitegure ku rugero rumwe ntihagire uwo dusanga nkuba imvura iguye we wavuga ati ndafise umwavu wose wo gutera kandi adashobora kuwukoresha umunsi umwe ariko hari uwundi muri umurimyi atararonka n'agafuko na kamwe ari naco gituma uko umwavu ugenda uboneka twafashe ingingo y'uko usabikanywa ku barimyi bose kandi ku mitumba yose uwo muyobozi yizeza abarimyi ko bazoronswa umwavu wose basabye kuri aka gatasi bakazoshobora gutera hakiri kare jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cy'ibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru turayabandanya imiryango irenga amajana ane yo ku mutumba rukana ya kabiri muri komine rugombo intara ya cibitoki isaba gukomorerwa amatongo ivuga ko yanyazwe hagahabwa ihinguriro ry'ipampako jeriko kucitwazo ngo cuko iryo shirahamwe naryo ryari ryanyazwe aho ririmo ipampa basigura ko ayo matongo batswe n'umugwi w'igihugu wari ujejwe matongo n'andi matungo sen Entebbe ariyo yari atunze imiryango yabo Karem bizozabura amatari w'intara ya Cibitoke yemeza ko abo banyagihugu bari barihagiye ayo matongo akabahamagarira kuyarimamwo ico gitegwa njabukamazi ni inkuru ya Omer Nduwayo abo banyagihugu basigura ko ayo matongo ari ayabo kuko bayaronse ku bwumvikane n'ishirahamwe kojeriko hamwe n'abajejwe intwaro bahagujije naho bahora barima ibiterwa mbumbarugo twahawe na leta ko leta yari ihari na diregiteri generale wa konjere ko hari hahantu leta yari yaraduhaye twarimira imyumbati hitwa mu ruho n'abazungu hakaba hari kure yacu diregiteri generale w'ico gihe wa konjere ko na burumatari w'intara yararongoye icyo gihe baravugana na ba data tuti none ko muyinyaze twebwe duca tujahe abantu benshi barapfunzwe n'abandi barahigwa bamwe barahunga turayoberwa ibyo ari byo twituye abajeje intwaro kuva mu ntara na mu komine bose baca baduhindira kure twatangaye ejo bundi haza abategetsi bavuga ngo ahantu ni muhave wagomba gukorerwa umugambi w'ipamba ngo kandi ngo ntawugwanya umugambi wa leta twarabutse ayo dukira nayo tumira turamaze kubona kumenya ngo twebwe ko turangazwa mu burundi burimwo amahoro abandi batekanye natwe ko turangazwa sinzi leta ko ibi bintu ibizi cyangwa ari abantu biyumvira kugomba komora abandi bantu insiguro zitandukanye cyane n'izabura amatari yemeza ko aho hantu hatijwe abanyagihugu mu bihishira hamwe ko jeriko ritari ko riraharangurira imirimo abanyagihugu bakoreramo bari barayatijwe na leta kuko ajya amatongo y'umuvazamo duhane amatongo arimamo ipamba buramatari ahamagarira abo banyagihugu kuhara imipampa kuko ryinjiza amahera mvamakungu kareme bizoza agashikiriza ko udashoboye kuhatera ico gitego njabuka amazi no kuhamwaka bazohamwaka Vugu ndemeshe indongozi mu by'ijambo ngo zirashobora gucanishamwe abantu kugira ngo zishike ku nyungu zabo ashera niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi ahamagarira hamwe n'abo bantu guhagarika hamwe n'iyo ngendo bakaraba inyungu rusangi abanyamashengero nabo ngo bakwirinda gukurikira ababayobya bucana yandi imvugiro iremesha na onera muco ubutumwa butangirwa mu musengero burafasha abantu kubana neza ariko guhindongonza ifite inyungu kanaka ishaka gushika ko girashobora gufata inzira yo gucanishamo abantu gutyo agashika ku ntumbero yiwe ibyo bishikirizwa na Shah niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi iyo hari inyungu kanaka babona imbere yabo harabagwa mu mutego wo gukoresha amacakubiri bagakoresha ukuzirika abantu ku gwatsi manipulation ah, bisunze amacakubiri amoko intara n'ibindi nkuko bisanzwe biba mu gihugu muri rusange. hariho abantu bakoresha ibintu nk'ibyo kugira ngo bashike ku nyungu zabo umurongozi kubera byamunaniye gushyira inyungu rusange imbere y'inyungu ziwe ugasanga naho atokoresha amoko arakoresheje ikindi kintu kugira ngo yiyegereze umugwi kanaka maze uwo mugwi umushigikire na turi mu gihugu n'ubukene rimwe na rimwe usanga buhari umuntu arashobora kuraba akabona ati jewe ntaronse ibi bintu ubuzima bwanjye buzohungabana akabona ko hanze nta ma opportunité yo akazi yo kuronka bintu yipfuza ugasanga birateye rero gukora nabi no gucanishamwe abantu abarongoye Ashaniro nizigiye ahamagarira abakora mwene ivyo kwikebuka bagatandukanya iby'Imana n'inyungu zabo burya umuntu biramutse bimugora vyo kumugora mu vyiwe mugabo ntafate ububegito bwiwe gaca buzana mu vy'Imana kuko bica vyonona igikorwa bariko arakora bigatukisha ishengero bigatuma mbere abantu basuzugura ibintu vyo gusenga ico rero kirinda ikintu cose kiza gisambura ubwo bumwe naho coba ari ikintu kibahesha inyungu zabo yofuma yemera agahera izo nyungu ariko abo bantu bakaguma hamwe kuko iyo mana avuga ko ariko arakorera irashoboye kumuha ivyo bintu yipfuza mugabo atabanje kuyisamburira umugambi wayo kuko mu vy'ukuri ishengero n'aho rirongorwa n'abantu tubona iyo rituruka ni mu mugambi w'imana kandi ni kure abemera nabo iyo babonye indongozi yabo ijya kubera ijambo ry'imana bahamagarirwa kutabumvira no kutabikurikiza ku bakirisu bimeze nk'ibigoye gato kuko abakirisu baba basanzwe bameze ukuntu biyumvamwo abarongozi babo hari ukuntu rero uko kuntu baba biyumvamwo bica bituma yumva umenga yomushigikira uko bigenda kose agahava asanga ariko arasekana n'abashigikiye uwundi ariko nabo nobatera intege ngo bagerageze ntibemere gukora amakosa abo burya umukirisu ni umukirisu w'imana si umukirisu w'umurongozi wiwe iyo umurongozi wawe agutwaye mu makosa ukabona neza ko ibyo ariko aragusaba gukora binyuranye n'ivyo ijambo ry'imana rigusaba ikibereye no kumwankira gukora amakosa kugira ngo uzigame bwa bumwe usangiye n'abo muba musangiye ukwemera cyangwa ukwizera kuko burya abarongozi bacu nabo barashobora kugira ibibagoye rero iyo bibagoye ntitujya tujyana nabo kandi twabonye ko iyo nzira bariko baratujanamwo itari nzira nziza Ashia niyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi abishikirije mu gihe bishika indongozi zikaja kubira ijambo ry'Imana abandi nabo bakishimikiza ijambo ry'Imana kugira bashike ku nyungu zabo amakuru yo mu makungu mu makuru yo mu makungu tuyahera mu gihugu kibanyi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo havugwa abantu bataye bagahunga umutekano muke utewe n'umuhari wa M23 mu buraruko bwa Kivu mu karere ka Bunagana na Rucuru Radio France RFI kandika ko abo bantu baharugwa ku ngo hafi ibihumbi bine ngo ibayeho nabi umuhari wa M23 ukaburi muri ako karere ka Bunagana kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka Afurika muri Iran naho havugwa hafi abantu ijana n'umunani ngo bishwe haraheze hafi ukwezi ah, mu myerekano yakozwe nyuma yaho hari umwigeme afatiwe ku nguvu n'ujeje umutekano bikaba biri mu cegeranyo gitangwa n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu aho muri Iran Iran Human Rights bikanandikwa ni radio Bafaransa RFI akaba ari ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ine muri studio za hadiyo isanganiro ndangirije ano makuru ariko mbanze ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize abarundi buca bibuka imyaka mirongo itandatu n'umwe irangiye umugano wa rudoviko rwa gasore agandaguwe umugambwe w'abadasigana bipironi ugasaba ko ababirigi abo kwemera uruhara bagize muri ubwo bwicanyi muri aya makuru kandi twabashikanye mu ntara za bujumbura na ruyigi ahavugwa eh, imyidogo mu itangwa ry'ifumbire itariko itangwa uko yarishwe nkabandi bakengurukiye rero mwebwe mwese mwayateze abiri yakoze na François Kimana yafashije mu buhinga bw'ibyuma bakoze nabo mu ruganda rw'amakuru rwa radio isanganiro bamfashije kuyegeranya mugira ibihe byiza